vi bili bogobojazni, da biste bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, Subhanahu wa ta'ala nam je naredio kako da uču, očuvamo zajednicu muslimana. Mi moramo znati da zajednica muslimana se čuva na dvije temeljne stvari, to jeste džematom i islamskim brastvom. Ne može se zajednica muslimana održati bez džemata, znači to su primarne stvari u šarijatu, a ne može se džemat sačuvati bez islamskog brastva, Zato Allah Đelešanu nam naređuje neke stvari poslanik sa Allahom kako da uradimo nešto, odnosno da radimo ono što će poboljšati zajednicu i što će poboljšati međuljuske i braske odnose, a strogo nam je zabranio ono što ruši džemat i ruši, ruši braske odnose. Međutim, kako će doći u ajetima, mi smo svi učesnici rušenja bratskih odnosa i rušenja džemata i Allah Đelešanu od nas straži poslanih sallallahu alaihi ve selleme da se njemu pokajemo među Rušenje zajedništva muslimana, rušenje bratstva je zulum, odnosno ili pojedincu ili zajednici, a u hadisu koji bilježi imam tirniz, ima muslim od Ebu Zera hadis je, od Allaha azza ve džel hadis kuci kaže Ja ibadi inni haremtu zulme ala nefsi wa džalekum bejne, wa džale bejnekum muharrema, fela zalemu. O, kaže vi, robovi moji, Allah Đelšanu poziva vjernike i nevjernike, o, robovi moji, al, ja sam sebi zabranio zulum da činim, znači, pa sada činim i među vama zabranim. Znači, učinio sam, naredio sam da i među vama bude zabranjen felate zalemu i nemoj da činite zulum. Međutim, kada neko ruši zajednicu ili ruši džemat, to je zulum koji je teži od zuluma pojedincu. Pa svaki se pojedinac mora sačuvati tog rušenja jer preći je uvijek, zajednica je uvijek preća od pojedinca i zajednički interes su uvijek preći od pojedinačnih, znači, pojedinačnih problema i pojedinačnih pojedinačni harama ili salaba. Međutim, mi vidimo suru Huđurat, odnosno, kada čitamo suru Huđurat, Allah Đelešanu posle dva ajeta o brastu govori šta to ruši brastvo. Odnosno šta tu biva pa bratstvo nestaje među ljudima, nestaje te ljubavi, iskrene ljubavi, iskrenog bratstva u ime Allaha Azza wa Jel. Pa Allah Đelešanu iza dva ajta nam govori, pogotovo iza drugog ajta kaže Inna al mu'mune ihvatu fa aslu zate eh, havajkum, kaže Dojta su mu'meni braća, pa vi pomirite vašu braću, Kaže, وَتَّكُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ I bojte se Allaha azza ve džel da bi se Allah Đelešanu smilovu. Pa onda Allah Đelešanu odma u zadnjem majetu druge stranice sure Huđarat govori prva stvar koja ruši, ruši bratstvo jeste izrugivanje muslimana jedni drugima. Paste, kaže ja ejuhellezine amenu. Ovu, ova riječ kaže Abula ibn Mesud. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ejuhellezine amenu, onda poziva vjernike, ne poziva kafire, niti žestoke monafike, već one koji su izašli iz vjere, već poziva vjernike, ja i uhelazina amenu, la jeshar kavmu min kavmin asan je kule minhum minum, vola nisajem min nisajem, on kaže asan je kuna hajde min, hajde min hunne, kaže o vijenici, nemojte se rugati jedni drugima, ljudi ljudima, vijenici vijenicima, kaže možda su oni kojima se vi rugate bolji kod Allaha Đelešanu od vas. Možda Allah Đelešanu nije više voli nego vas, jer kod Allaha Đelešanu je pravilo inne ekreme ko inda Allahi et kahum, kod Allaha Đelešanu je najbolji onaj koji se ga najviše boji. A žene ovu pogotovo više čini od muškaraca, pa, pa kaže niti muškarci da se rugaju dru, ono, žene drugim ženama, ne smiju se žene rugati drugim ženama. Pa kaže Ebu Džabir, kaže ovaj ajet je objavljen mu zna Benu Selebe, pa kaže mi, kaže smo u svom plemenu imali svaki je čovjek i žena imala po tri nadivka. Pa kaže u ovom tefsiru Niketira ovaj hadis se navodi, kaže pa poslanik sa slu kad saznao jedan nadimak počeo bi da go, naziva tog čovjeka tim nadlikom, a onda bi drugi govorili, poslaniće, to je, on, on se ljuti kada tako nazoveš. Znači, to ispada izrugivanje. On se ljuti kada ga tako nazove. Pa kaže Ulema, kada, kada čovjek uprije prstom u drugog, kada tri prsta upira u sebe, kada čovjek uprije prstom nešto, ruga se drugom, tri upire, je tako? Tri upiru u njega, znači, uprije sam u sebe. Međutim, ovdje Allah Đelešanu postavlja jedno pravilo u ovom kao i drugim ajtima. Allah Đelešanu kaže, kaže da mi ne, ne, ne rekudimo sami sebe, enfusekum, nemojte kuditi sami sebe. Kaže, šta je ovdje kuđenje samoga sebe? Ili kaže, nemojte se između sebe kuditi, ali ovdje u, jednoj, u jednom rivajetu kaže, nemojte sami sebe kuditi. Znači, muslimani su jedno tijelo. Pasne, braćo, jako bitno u hadisu od, od Numara ibn Bešira. Kaže poslanik mesel mumin, mesel mumin, mesel džese, vahide. Primer muslimana su kao primer jednog tijela u saosećajima, u pomaganju, u bolu, bilo kakvim problemima su kao jedno tijelo. Pa ako jedan dio tijela, znači, boluje, drugi osjeća isto istu nesamicu. Pa zato muslimani kada govaraju jedni drugi i kada prenosi riječ jedni druga i kada se rugaju jedni drugima, Oni ruše, znači režu granu na kojoj stoje, ruše sami sebe, odnosno ruše svoje bratstvo. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala nam u ovom majetu kaže da ne, ne, ne korimo sami sebe, odnosno da ne nazivamo nadinčima jedni, drugi, jedni drugima i da ne nadivamo nadinke i da ne korimo sami sebe. Pa onda kada Bisal Fusuku Badal Iman kaže, a ružno li je da se čovjek žele fasik nakon imana, što je dužnost Znači, ono što, što je propis, da je ova stvar, stvar velikoga greha, jer Allah Đelešanu nikoga nije, i poslanik nazvali fasikom, ako prehodno toga nije uradio fusuk, to jeste veliki grije. Pa zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se ne rugamo jednog primjera Ebu Zera, odnosno e, Ebu Zera koji je rekao Bilalu da je sin crnkinje. Znači, samo što je njegova majka bila besinka, bila je crna, to je, znači, uvreda, to je ruganje sine crnkinje, koliko mi puta čovjek rekamo džahile, propalico jedna, bezobrazniče jedan, slično, ovaj je rekao Asav samo, o ti sine crnkinje. Pa se ovaj bila je ošao poslaniku i rekao mu tu. Poslanik je pozvao Ebu Dera i pitao ga, jesam to rekao? Kaže, jesam. Kaže, doista u tebi je ostalo stvari džahilijeta. Šta znači stvari džahilijeta? Prije nešto se primio islam. Nije iz vas još izašlo taj nacionalizam. Ko je crnac, ko je bjelac? Pa kaže Ebu Zer, znajući koliki je to greh. Kada je vidio poslanika, kako se poslanik kruti, kaže, sišao je s konja ili s deve i stao je obrazom na zemlju i drugi obraz pokazuje, rekao, gazi ovdje. Bilal kaže, gazi ovdje. Vidite, znači, kad čovjeku kažeš, sine crknje, odmah si, znači, ga uvredio i izrugom se. Kaže u jednom hadisu, kada je poslanik rekao, in Allahe džamilu i hipu džamal, Allah je lijep i voli lijepo, pa kaže, jedan čovjek, kaže, odnosno, poslanik se sad rekao za, za, za onaj za oholjenje, da neće ući u džennet onaj koji ima trun oholost, ono kaže, Boži poslaniće, ja volim da se lijepo obučem, jer to oholost, kaže, ina Allahi džemilu hirku džemal, Allah je lijep i volim dje, lijepo, ali oholost je, kaže, okretanje od istine, neće da prihvati istinu, šta drugo, što je jako bitno, kaže, i da omalovažavaš ljude. Omalovažavanje ljudi je i ruganje, ruganje ljudima. Rekli smo da je ruganje znači omalovažavanje samog sebe. Vidite, Allah subhanahu wa ta'ala dalje u ovom ajetu kaže da se ljudi trebaju od toga pokaja što je doznost, znači, da je to veliki grijeh da se ne, ne briše između namaza i hađeva, eto zato što kaže fa illem je tub fe ulajkom zalimun, a onaj ko se ne pokaje od ovoga greha, on je zalim, ostaje zalim, ostaje veliki grešnik. Na Allahu i hoće mu oprostiti, neće oprostiti, ali uglavnom to je veliki grijeh i ostaje veliki grijeh kako kaže ulema. Dalje, Allah Đelešanu navodi vi, uh, treću stvar koja ruši džemat islamsko brasko i opet da poziva vjernike, da ne radi to. Ja i juhelazina amenu. Šteni bu kefire mine zani. Inne bada zani ismu. Vela te džesesu. Vela jak tu ba'dukum bada. E juhibu ehadukum en jekule lahme ahihi meiten. Fe kerihtu muhu ve tekullah. Inna Allahe tevabu ra'im. Ova sura hujurat na sura od, koja se zove odgajateljica, koja odgaja vjernike i čuva od harama, pa kaže, ja i na amen, opet poziva vjernike, i čtenibu kethira mine zani. Ova reč i čtenibu je jako bitna reč, isto i čtenibu hamar. Klonite se, znači, potpuno ostavte, potpuno, kaže Allah Đelšanu, i čtenibu, kaže, ričce, Kada i štenu kao lazur, klonite sa rica i kao zura, znači lažnog čeročinja. Znači isto tako nam govori prvo, znači prvi stepen koji dolazi do rušenja, znači rušenja brastva i koji dolazi e, prvi stepen prema ogovaranju i rušenju džemata i zajednice jeste zan. To jeste pogrešno mišljenje. Najprije čovjek počne da sumna od čovjeka. Pa onda počne, kaže ulema, da istra, istražuje u njemu. Pa onda, ka, kad istraži u njemu, počne da ga ogovaranju ogovara. Znači, ružno mišljenje, znači, haram. Kaže jedan od učenjaka u Tersirinu kefira, kaže, ogovaranje srca je loše mišljenje. Znači, ogovaranje srca je loše mišljenje. Šta kaže Abdullah, onaj Omer ibn al-Hatam? Kada, kada vam brat muslima nešto kaže, kaže, odmah pomislite da je to lijeto. Nemojte uzimati to da je ružno. Pa uzimamo propis od Ajši radijallahu anha u suri Nur, kada su potvorili Ajšu radijallahu anha, šta je Allah Đelešanu rekao munaficima i onim fasima između muslimana koji su nasel na munafičke spletke? Jer munafikluh je opasna stvar. Od njih kreći u svi, sve bolesti u umetu Muhammeda s.a.v. Pa i ovi munafici koji su ogovarali Ajšu radijallahu anha, Oni ga su poprimali, znači pravi vjernici su poprimali bolesti, pa je Allah Đelešanu poslije naredio da se oni bićuju i poslali se ono bićuju sa 80 udaraca bićem za potvor. To je bilo troje od ashaba, ne od Afrika, od ashaba. Pa kaže poslanik sallallahu alihi veselene u ovome hadisu od Ebu Hurere koje bilježi Buhara i Muslim, wa iyaku e dhan, kaže nemojte sumničiti. Kaže inne dhane ebhebul hadith. Kaže ja mislim sumričim ja, je najlažniji govor. Kad je u pitanju dostavljanje, znači, dokaza huđeta pred kadiju u šarijatskom sudu, znači, ako ti dođeš sa reči ja, mislim ti ćeš bibičovat. Znači, mora, kad kaže ovdje u sudnu, doje sve doka, četiri se doka. Pa kaže Allah Đelešanu suri nešto, inne dani la yugni minal haqti šaj'an, Ja, kaže, mislim kad dođeš nekom, kaže, ja mislim da je ovo urađeno, ja mislim da je on ovo rekao, ja mislim da je on Afrik, ja mislim da je on odaje muslimane, ja mislim da on špionira, Znači, ti ako ne doneseš dokaz, po tebi ide, po tvojim leđima ide bičevanje. Pazi, zato što kaže inne vane la jubni min al haqi še'an. Ja mislim u šerijatu nikakav dokaz nije. U islamu je pravilo, zabranjeno je ljude, znači čovjek je nevin, sve dok se ne dokaže jasnim dokazima da je kriv. I zato vjernik u Allah šanu odma u startu zabranjuje da ogovara, da usleđuje, da sve, bilo što priča o, o vjerniku i da loše čak misli. Iako su kaže u hadisu od Ibn Abasa da je poslanik, a, poslanik rekao da je Allah Đelšanu uprostio ovom umetu ono što pomisli u prsima. Ali paste, kad je u pitanju misao koja poslije nije slijedi ispitivanje, istraživanje, džeses, onda je ona haram. Znači, možeš ostati na mislima, Allah će to uprostiti. Ako te one povedu tije misli loše u bratu, da počneš istraživanje njegove mahane, onda kaže u jednom hadisu od Burdeta, Ladavija, Ebu Davud bilježi u sunanu, da je poslanik sallahu alihi wasallam rekao, ovi koji ste povjerovali jezicima, a iman još nije ušao u vaša srca, kaže, nemojte istraživati mahane mu'mina. Ako budete istraživali mahane mu'mina, Allah će otkriti vaše mahane u vašoj kući. Vidite, znači za, za ono što se radi, kazna je odma u njegovoj kući. Znači, nemojte vi, pazi, ko to, Ljudi inače slabog imana ispituju mahane. Pa ovdje kaže čiji koji ste svojim jezicima povjerovali. Ljudi povjeruju svojim jezicima, misle da im je iman u prsima. Kad kaže Allah Žešanu kala tele rabu amena, va ilan tukminu velakin kulu eslemna, isto ovo su ljudi. Kaže, došli su beduini, čovali rekli mi vjerujemo. Kaže, a iman još nije ušao u njihova srca. Reci, da, odnosno mi smo mu'mini, pri, predan, ne, kada recite, re, kum tu'minu velakin kulu eslamna, nemojte reći mi smo mu'mini, recite mi smo tek prihvatili islam, znači još vi niste mu'mini postali. Evo takvi ljudi koji nisu još imali, nije ušao u srca, kao kaže Adžan Allah, jednog limana fi klubikum, nije imali ušao u vaša srca, od takvi ljudi počinje ogovaranje, isleđivanje, razaranje džemata, razaranje zajednice. kad vidiš, većina muslimana muslimana je u ovoj kategoriji ljudi, u ovoj fazi, Ako čovjek ima ima, ne može se kod njega pojaviti, znači, mržnja prema svom bratu. Ne može on tek tako lako ogovara svog brata. Ne može on tako, tek tako grijehe činiti velike grijehe, kao kažu učenjaci, onaj koji čini velike grijehe, on nije mu'men. Jedan dio učenja kaže, onaj koji čini velike grijehe, ne može da bude mu'men. Pa jedne prilike ona radi Allahu anhu, vidite. Bio halifa, odnosno u duba poslanika sa čuje da neki još nisu pogrešno se razumila ajta o zabrane alkohola i pili su u jednoj kući alkohol. I Omer, nisu ga javno činili, i Omer radijallahu anhu je ušao kroz neku u, u, u bašu, nije ulazio na kapiju, već je prošao na neku granu i skočio u dvorište. I vidi da uđe u kuću, vidi da piju. Kaže, eh, uhvaćen se. Sumrali smo, uhvaćeni ste. Kaže, sad ću otići poslaniku da vas prijavi. Kaže, ti nas Omer prijavi za jedno, mi ćemo tebe zatraje. Kaže, šta pričate vi? Kaže, hoćemo, hoćemo. Pa zašto ću to napraviti? Kaže, prvo, nisi tražio dozvolu da dođeš. Allah Đelešanu kaže, nemojte u tuđe kuće ulaziti, dok dozvolu ne dobijete. Drugo, u Allah Đelešanu kaže da se ulazi na vrata, ti su ušao kroz, priko drveta. Treće, nisi nam selam nazvom. Allah Đelešanu nam naređuje poslanik da nazovemo selam, kad u kućanu, u kućanu, kada kaže Allah Đelešanu la tedhulu bujute gajde bujutku, hata te stelmu te selmu ala ila. Da naredio da nazove sela, pa kaže, Omer je ušutio, ne smiju prijaviti. Kaže, jedne prilike je došla Abdullahu ibn Mesudu, doveli čovjeka, kapa mu, mu neke izbrade, kapaju. Pa kažu, o šejh, a on je bio kadija u, u, u Iraku, kaže, evo ovaj pio alkohol. Kaže, naše nije da uhodimo ljude, Ako ste ga uhodili i našli da nekda pije u kući, naše ne kaže da uhodimo ljude. Naše je kad pojavi se javno da ga uhvatimo i kaznimo. Ostate čovjeka. Znači oni su njega negdje u kući izvukli ga negdje iz čoška iz kuće. Znači i doveli ga da samo dokaže da pije alkohol. Muslimanima je zabranjen da hvataju uhode ljude i da čak loše misle o ljudima. Pa kaže Allah Đulešanu, velate džese su, ne smijete uhoditi jedni drugi. Znači, da vidite da u prijezan. Vidite koliko islam čuva zajednicu i čuva međuljuske odnose. Zašto ti u normalne ste mrzite onaj koga su uhodio? I zabranjeno ti je da uhodiš. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kaže, nemojte jedni druge ogovarati. Pazi, znači, ide najprej sumišenje, uhođenje, pa ogovaranje. Ako staneš normalno sumičenju, spašćeš se ogovaranje i uhođenja. Ako sebi dopustiš taj luksus, onda znači dođeš do ogovaranja. A šta je to ogovaranje? Pitali su, kaže u hadisu Debu Horeri, hadis bileži Ebu Daudi i Tirmidi u svojim sunajima, muslim u svome sahihu, kaže, se'elu ashabi i Rasul Allah sallam anu gibe. Pituje poslanik sa sam ashabe da bi poučio šta je to ma'u gibe, šta je to gibe. Kalu Allahu wa Rasulahu Adamu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju šta je gibet. Pa kaže, zikruke hake bima je krehu. Pa ste, pa ste ovo, ono, kaže, da spomenješ svoga brata po ono što mrzi. Kalu jares, kile jares, ulala. Kaže, o Boži poslaniče, wa im kjane fihi ma ekulu. Kaže, ahih ma ekulu. A šta ako je pri bratu ono što, ono što sam ja vidio, što on to posebio? Kaže, wa im kjane fihi en tekulu. Kaže, Kaže, ako budeš ti priču ono o njemu što si vidio, to jest pri njemu, ogovorio si ga. Kaže, va ilam je kunu fihi, em te kulu. Kaže, ako bude, ono ne bude pri njemu što si ti rekao, kaže, onda si ga potvorio. A sad, sad, sad vadimo propisa vade. Znači, dva su šarta da bi se da bio gibet. Prvo da čovjek bude musliman, drugo da bude tu pri njemu. Ako to nije priljem, onda to nije ogovaranje. To je potvora, još teža stvar. Pa ima ljudi koji su obolili i koji vole da se o vjernicima šire glasine, pa pričaju o ovom mešćinu, pa pričaju o braći, pa pričaju o sestrama, pa oni kamu, pa ima tu dijela koji čak izvodi izvjeri, dijela mu na fikluka, ali kad bi u najmanju ruku bilo ogovaranje, ili kad bi bilo ovi ajete, kad bi proučili im ove ajete, kad bi shvatili ove ajete, što govori o tome koja je to zabava i koja je to opasnost i kakva kazna čeka možda ako Allah Đelešanu htjede i kazniti sa svojom pravednošću. Kaže Allah Đelešanu u suri Nur baš u vezi ove Ajši radijallahu anha Allah Đelešanu kaže kaže ona Allah subhanahu wa ta'ala kaže lemla in, zamite ho kaže a što niste kaste, kaste čuli vi o ogovaranje Što niste pomislili zanel mu'minuna vel mu'minati bi afusim hajra? Što niste ovdje s vama pomislili dobro? I pričali dobro? Pa kaže ovdje onaj Allah Đelešanu u zadnjem ajtu Ajša nam ono, kada inne levine johibunan tešija fahše ko neko bude želio, ima neko voli, juhibune, antešija falšete, fil, fil ladina amenu, ima neki koji vole bolestim, oboleli od gibeta, i, i omalovažavanja i, i blačenja i laganja na mu'mine. Pa kaže ovdje oni koji budu to volili da to radi, da blati one koji vjeruju, šire od njima razvratne priče, da priče koji su veliki gresi ili gresi kufra, ovo se mora paziti onaj koji tekfili, jer može još u veći haram past. Pa kaže, lehum azabun elimu fi dunja valahire. Njemu slijedi velika kazna i na dunjavku i na ahiretu. Znači on će biti kazni na dunjalku. Wallahu ja'lemu entum la ta'lemun. Allah zna, a vi ne znate. Znači, čovjek treba da mrzi tu, da se priča o obratu. Pa kaže u drugom majtu Allah Đošanu, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْنِ مَكْتَسَرُ فَقَدْ اِحْتَمَلُ بُهْتَانًا وَإِثْمَ نَذِيمًا U suri Azab Allah Đošanu kaže, i oni kaže koji ezijeti, a ezijeti može biti jezikom, ugovaranje, prošli tuđi riječi, laganje na brata, omalavožavanje, sve to ezijećenje. Oni koji budu htjeli da ezijeti muminke i mumine, bez ikakvog dokaza razloga, kaže, oni vel, veliki grije i veliku klevetu pravi. Znači, oni su klevetnici i veliki grije Pazi, znači, onaj ko ko ezijeti samo mu'mine, bilo u čemu, čini veliku klevetu, a to je veliki haram, i čini veliki grijeh, kako Allah Azza večel kaže. Pa kako je sišao ovaj ajet, gdje Allah Đelšanov govori, i terbu kethira mine dhani, ina bada dhani, ismu vela teđese su vela jaktu ba'dukum ba'da, o jehibu ehadekuma je'ku lahna ahih, mejte fekarih tomu, o te kula ina Allahi tevabur rahim. To ćemo u drugom dijelu, inša jasno. Alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd Braćo, ima više povoda u tefsirima zašto je sišao ovaj ajet. Jedan od razloga jeste kako stoji u tefsirima Kurtubija, Ibn Kethira, Tagarija. Kaže da je, od Enasa se bilježi predaja, da je poslanik sallallahu alihi wasallam Znači, na svakom putovanju, kada bi krenili, dao bi, znači, nekim vijenicima da i sluge služe. I Omer, paste, Omer i Ebove, dobili su slugu. I otišli su negdje, ostavili da im spremi ručak. Međutim, taj momak koliko je prešao puta, znači, zaspoje. Nije donio ni vode, ni te vatru naložio, ni prim, spremio večeru. Kad su oni došli, nije bilo ništa. Pa kaže, doista ovaj čovjek puno spavao voli puno spavat. Paste, paste riječi. Baš ono što je, vidite, još, još riječ, paste. Ista riječ što je kaže Ajša radijalom, kaže kulturi nebiji sallahu alihi vesame hazbuke min safijeti keda ve keda. Kaže u drugom, fi, eh, fi kaže revajati, kaže u drugom revajatu, kaže, kaže, kaže, tani kasire, ona je kaže kratka, ili hije, ona je, ona je, sagire, ona je mala, znači, pa kaže poslanik sallahu kultu kelimetin, rekla si, lekad kultu kelimetin, kulti kelimetin, rekla si takvu riječ, kaže, lev muhzimeti, kaže, kad bi se ona u, u more ubazila, bi ma'in bahar, kad bi upala u more, le, le, le, mezame, le zamehet, kaže, pomutla bi to more, kaže, u ovom hadijskoj bilježi jebu daud, tirni su svema, kaže, to znači, promijenila bi more boju, oko si miris. Samo što je rekla, hije sagire, ili što, što je rekla Tani, ona je kasira, samo što je rekla ona je kedala i kedala, ona je taka mala, a to je bila mala. Ali kad te kareš čovjeku ti si mal da bi ga uredio, ili evo kaže ovdje Ebu Bekri, ome rekli ome, on puno voli spavat, pa su ga poslali poslaniku da donese hranu. Pa poslanik kaže što će im hrana, oni su jeli. Pa kaže, paz ovo su mu'mini, Ebu Bekri, paz Ebu Bekri i ona, Zato ovdje Allah Đelešanu rekao vela takrebu, zane ili gibe, već veli i štenibu, znači već su radili tu ljudi, već radili tu, da se odmah toga klonu, isto štenibu hamr, zato što su pila sad alkohol, rekli, klonite se alkohola. Tako isto ovdje ogovaranja, znači svi su učestvovali ogovaranju, od ovog se može malo ko spasi. Pa vidite imamo Bekra i Omera, koji su mislili da ova riječ nije haram. Pa kaže poslanik, šta, što si došao u prahramu, oni su jeli. Pa kad se se ovaj vratio, momak, sluga, oni su se zacrvenili, zadrtali prema, kažu, A šta smo to jeli? Nis, onaj, nisu rekli, pa nismo mi ništa jeli, jer su znali da su nešto sigurno uradili. Pa kaže, ošto su poslaniku, a kaže poslanik, ja sada vidim izađu zubi u meso od ovoga slugi. Znači, vidim vam među kutnja, kutnjacima meso od ovog slugi. Pa kažu, Boži će traže oprosta za nas, učili smo greje. Kaže, ne, idite od njega tražite da, da molite da oprosti. Jer njega ste govorili. Allah neće praštati između ljudi, nisu poslani da uzma za tu. I te vi ono koga ste govorili, reste da on traži oprosta za vas. U drugoj predaji kaže se, isto u tefsirima, da je kada su Majza i u jednoj gamiti Gamidiku kamenovali, Halid ibn Veli čak u jednoj predaji kaže da je rekao, da su rekli, vide kako je Allah uzvisio islamom, pa su kada ko životinja uradili zinjalog, pa i kamenovno ko životinje. Kaže u jednoj predaji prsna krv po Halid ibn Veli, pa kaže poslanik je sam žutio išao, uđao na, na devu, kad je došao magarac kraj puta, magarac se skoro raspuo. Pa kaže, gdje su ona dvojica što su ogovarala majza? Kaže, mi smo Boži poslaniče. Kaže, sila stajete. Kaže, sačuvaj nas Bože, Boži poslaniče, za da jedimo magarace, hlije, haram. Vi date da je poslanik pripremio tu na hajbaru kotlove gdje su bile meso pitomi magaraca. Vaš je dozvan zebre. Ali uvijek kad, da smo ga zaklali nama zabrano meso. Kaže, gore je ono što ste radili, za, ogovarali majza od jedinja tog mesa. Doista je, kaže, ja njega vidim u černeskim bačama. Drugoj prave kaže, kada bi se te gamidike imam, stavio na vagu, i 72 vas iz Medine, privagno bi njezim ima. Ona je u džennetu. Vidiš kako mi ogovaramo nekad, ne znamo ni o kome ni kako, koliko je vrijedan mumin kod Allaha Đelešanu, Amr ibn, Abla ibn Amr, kaže da je vidio poslanika kako tevafio oko Kaabe u jednoj predaji u surenima, pa kaže, rekao je, Kaabo, doista sti ti lijepa. I tvoje, kaže, hurmet je velik i tvoje miris je mi drag. Ti si, kaže, časna, ali čas jednog mumina i krv jednog mumina i loše, onaj, dobro mišljenje o muminu je svjetlije od tebe od Kjabe. Šta biste danas kada bi rekli čovjeku, dali mu kramp, rekli, ruši Kjabu kamen po kamen. Šta bi on rekao, po pa šta jesi ti normalno, to znaš šta, ti, šta to znači? A vidite, gore stvari insan radi, čovjek radi, ali ne opaža, neće da uzme povuk od toga. Pa zato ovdje kaže da je idi njima, idi i traži kod njih. Ovdje kaže u jednom hadisu da vlaha imna omera, koji čovjek potvori vjernika, pogotovo ako to nije pri njemu, Kaže, Allah će ga napojiti iz rijeke u džehennemu tinetu habal. Šta je, kaže Boži poslanče tinetu habal? Kaže, ona je znuj i sukrvica i gnjuj koji izlazi iz polni organa džehennemlija. Subhanallah. Estakfirullah. Estakfirullah. Tubu i Vidite kako su to velike grijesi. U jednom predaju kaže da je Selman Farisi ostao, ostao s Harekija sahabi da pripremi nešto i on je zaspunin, primio na večer i nurze. Poslije kad su oni došli, kaže, idi, kaže, traže od, od eh, poslanika hranu. Kad je došao tamo, kaže, idi, vidi, u sami muzeji, donje ključa, ali vidi, imao kod njega hranu. Kad je došao, kaže, nemao mi ništa, sve smo podijelili. Kaže, vratili se, rekli, subhanallah, idi sad traže od ljudi hranu. Kad je došao, opet nije obavio poslu, nema. Nema li ashabi, siromašni ashabi. Pa kaže, ovog Selmana kada bi poslali na, na bunar suna, koji nikad nije sušio, vode bi nestalo. Pa kaže, ovo je bilo ogovaranje. Pa Kada je na buna, vode bi nestalo. Pa kaže, došli su one da traže od poslanika, poslanik, vi ste jeli tu vam hrana u ustima, friško meso, kaže, šta smo jeli? Kaže, ogovarali sta, oni su ujedno ogovarali i u samu što kao ne ti odat, a i Selmana koji ništa ne napravio. Pa vidite, braćo, šta znači ukratko? Od džabra se prenosi hadis, prenosi ga Ahmed, kaže da su ashabi sjedili sa poslanikom, i prošli neki ljudi. I čuo se neki ružan miris. Kada je poslanik, znate li kakav je miris? Zna, ne znamo, kaže, ovo je miris onih koji su ogovarali ljude. Znači, smrdi oni. Allah dao da oni smrdi. Oni koji su ogovarali tuđe ljude. Pa zamislite sada žene, koji sjede u skahu, ili braća koja od drugoj braći, vidite islama koliko brani, šarijat koliko brani, bratstvo i džema, sad vam dolazi pada žeton, zašto mi ne volimo jedni drugi, zašto mi nismo zajedni? Pa tu je razlo, zato što prvo što činimo grije, Allaho, a milost nije na nama. Drugo što mi zulu činimo svoje brato, Allah to mrzi. Jer me nada ili na infe kada zento bil haru, ko bude zijetio mog velija i borio se protiv njega, Allah mu objavljuje rad. Zato mi nemamo bereketa u džematu i u brastu. E sad, kako ćemo se spasti od toga, braćo? Prva stvar koja je jako bitna jeste, kako Allah Želšanu kaže Teo Aburahim na kraju ajta, on prašta. Prvo tražite oprastu. Ali šta onda to je, kod Allaha, ima hak prema Allahu što se ogovorio, ali ima hak prema ljudima koji Allah neće uprostiti. Kada u hadisu od Ebu Hureyje, poslani sallam, kada ljudi, ako ima neko nekom duža nešto, ili ogovorio nekom vrijednju, neki ne traži halala prije što dira ali dira ne izgubi cenu. Pa će onda biti dobra, djela će se prilagdivati, loša na to rava tekom na... Znači, ako nema dobrih djela da mu uzme ovaj koga je ogovorio i mu činio zulum i dužan, onda će se uzeti od njega, znači, od ovoga što, što mu je dužan, loša djela pa će se ovome na to vaditi. Paste! Jako opasna stvar. I onaj hadis od ovog ređe, kada je poslanik, tu će ljudi ko brdo tihana će imati Svapa, pa će sve tu upravo tvori. Jedan od razloga jeste što je obgovorio ono, prenio riječi onome i slične stvari. Dalje, kako ćemo se ponijeti mi kad smo u društvu ogovaranja? Prenosi se od, od Semori da, da je u, u, a, u Ebu Davodu se bilježi da je poslanik sa Olosom rekao ko kaže bude ogovarao, znači brata muslimana, od munafika kafira, ko bude znači, ogovarao da bi ponizio brata muslimana, zaustavit će se iznad džehenema na mostu, kaže gdje je vatra, ozdola vrije vatra, i peće se sve dok ne odgori tu. U drugom hadisu od Muaza ibn Enesa, kaže predaj poslani rekao, a, ibn Hibban bilježi hadis, poslani sam rekao, koji brat, znači bude spasio brata kada bude ogovarao, sačuvao njegovu čast, Allah Đelešanu će uposlati na sudnjem danu meleka koji će njega čuvati od džahenevske vatre. Prvo meleka. Drugo, u Adisu Benesa bilježi imam tirnizi. Kaže men, kaže rde ani, kaže men rde an irde mu'min lahihi, ko bude sačuvu čast mu'mina u vremenu kad se bude njegova čast kaljala, kaže rede Allahu veđheu, veđheu nare i omal qiyame. Allah će njegovo lice sačuvati vatri na sudnjemu danu. Znači, vidite što znači stavu u odbranu muslimana. Pa kaže da je Mehran, mojemu Ibn Mehran, a bilježi ga Kutubi u 16. tomu, 336. strana, kaže da je on kad u svom pristu nije dao nikog ogovarati. Ako ne bi to mogu spriječiti, onda bi, kaže, ustao i otišao dakle. Da li je jedan, Ebo Asim, jedan dobi prijehodnik u Biru, knjiga El Biru se zove, kaže, otkako sam čuo da je ogovaranje haram, nikad nikog nisam ogovorio. Kaže je Sufjan Severin, ogovorio sam jednog čovjeka. Mjesec dana mi je bio zabranjen noćni namaz. Eto što mi nemamo djela. Eto što mi ne možemo ustaviti noćni mala. Eto što mi ne možemo na file post. Eto što mi ne možemo lijep govor govoriti. Eto što mi nemamo na fake. Jer ogovaranje smanjuje risk na faku, braćo. I prenošenje tuđe riječi. Morate dobro, dobro to da znate. Znači, ako bi nekog trebao neko da dadne svoja dobra djela, kao što Hasan Basri kaže, kada bi ga neko govorio, on bi, kaže, uzeo kesu i hranu i odnio mu na vrata. Pa kaže, šta to radi, što je da govori, ja sam tebe govorio, ti meni hranu. Kaže, fa, bolje ono što si ti meni poklonuo. Poklonio si mi dobra djela, eto ti dunjalka. A ti sve dunjalka mene je govara, zaka se dunjalka i te zavisi i ljubomori i mržnje ogovara. Dalje, braćo, kaže, u dvije predaje imaju, kaže da je rekao Abdullah ibn Barak od Uwe Boterda, kada bi nekog ogovarao, ogovarao bi svoje roditelje. Pa ga pitaju zašto? Oni su kada najpreći da im dadim dobra djela. Kad se budu moja dobra djela uzmano na sudnje danu, pa najsu preći moji roditelji da uzmu ta dobra djela. Drugo, braću, mi imamo danas sestre i braću koji ogovaraju i tuče dobro Kur'an, ne znaju dosta Kur'ana, ne znaju dobro šarijat, ne znaju ništa ovjeri, ali su spremni pričati i obatiti svakog i ogovoriti. Paste, pa jednom pred Hasanom Basirom, jedan Džafer Sadik, ogovarao čovjek ovog Džafer Sadika pred Hasanom Basirom, pa ukale je Hasan Basir, Dobro čovječe, jesi ti se kada borio protiv Bizantinaca, kaže nisam, Je se borio protiv Rimljana, kaže nisam, Je se borio protiv Turaka, kaže nisam, pa vidiš, svi su od tebe mirni. I kjafiri koji se ne mogu govoriti, zato što sam umjer, sam vijednik muslima može govoriti. I kjafiri, i munafici, i mušici, i turci, i, i, i, i bizantici, i, i, onaj, i perzijanci, svi, svi oni su slobodni od tebe, samo muslimani nisu. I to isto je tako danas. Niko ne ogovara kjafere šta radi po svijetu. Samo se muslimani, komšije i komšinice između sebe ogovaraju i od te netrpeljivosti, mržnje, zavisti, kuha unutaj, sami sebi se okreću, snagu troše sam protiv sebe, umjesto da to ujedinje i da to ulože tu snagu svoje kapacitete na Allahom putu, da Allaho red bude bolja, ne velika dunja, molim Allaha Đelešanu, da lobosti naše grije i uputi nas na taj put, morate znati, braćo, da radi ugovaranja na ahiretu postoji kazna. Ja sam promijel ovde dva hadisa od Sejde Al-Hudrija i ne bi hati bilježi hadis da je poslanik rekao da kad kada je uzdignu na Islam Miraž, vidio je neke ljude kojim dolaze meleci sa strane i otkidaju im po mesa kaže, ko papuče? Mjeso sa butova, sa, znači, leđa, otkidaju im ko papuče, isto kao će da sužiš me. Pa kaže, gura im usta. Pa kaže, veli, jedite, kao što ste jeli na Dunjalogu. Kaže, poželeći smrt kaže, e, Džibril rekao Muhammedu, Muhammedu je poželit će smrt, a smrti im je gora nego je ovo. Pazi, odnosno sudnji dan. A sudnji dan im je gori nego je ovo. Znači, gori će biti na sudnjem danu. Drugi hadis od Enesa radi Allahu anhu, gdje sam kaže u sahihima, da je poslanik vidio na Isra i Mirađu ljude koji su nekakvim baklenim noktima grebali svoje lice i tijelo. Pa pitu, pitao, ha ula ja Džibril, ko su ovi u Džibrilu? Kada to su žene i ljudi koji su jeli mrtvu meso brata svoga. Znači, ogovarali su jedni, jedni druge. Paš onda je mrtvu brata svoga u ajtu jeste primjer kako vam bilo meso, inače mrna je zabranja od ovci, tako? Da je, zakon, da, da je nađeš zabranje, tako? Osim u velikoj nuždi. Ali meso mrtvog, živog brata, a pogotovo mrtvo, ne nikako dozvoljno. Ovdje se još uveličava, uveličava koliko je to opasno. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا اللهم اشف صدورنا واغفر ذات بيننا وصلنا ولا تسلنا كلنا ولا تكن علينا اللهم سن صدر القرات وشوينا متحدة اللهم سن سنة الكفار أجمعين اللهم يدي أمة على الجهاد يا رب العالمين اللهم سن مجاهدا في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين والسلام